Já, eh, góður hlustendur, verið velkomin í þáttinn ESB, nei eða já. Eh, við erum hér eh, Ólafur Arnarsson og Pál Viljánsson og við erum með góða gesti. Það er Magnús Geir Ejjólfsson, bladamadur á pressunni og Stefán Jóhann Stefánsson, hagfræðingur. Nú við erum að fjalla um Európa-sambandið og, og afstöðum manna til aðildar Íslands að Európa-sambandinu. Fjöllum ítt og breytum þetta og Mér langar til að byggja eh, gesti okkar um að, að byrja á því að, að eh, segja okkur í stöttumáli frá því hvernig afstæða þeirra til Európa-sambandsins og aðildar Íslands, mögulegar aðildar Íslands að Európa-sambandinu, hvernig hún mótaðist og uh, Stefán Jóhanna, við má byrja á þér. Já, uh, uh, þá var það þannig að ég var svo sem alltaf fremur efins um að það var heppilegt fyrir Ísland að gerast aðli að Evrópusambandinu og öllu því sem að eh, því fyldi. Eh, Evrópusambandið eh, getur verið gott til síns brúks fyrir þá sem að það hendar en það á ekki við í tilfelli Íslands að mínu mati og Það sem kannski gerði útslægið með mína afstöðu var þegar ég var að rittstýra tilteknu ríti og var að fara yfir fræðalega grein í hagfræði Eh, um eh, það hvernig hagsveiflur væru á Íslandi í samanburði við önnur land og þar kom fram meðal annars að eh, hagsveiflur væru það ólíkar á Íslandi í samanburði við Örubulandin að það var ekki æskilegt út frá því séð að Ísland væri með sameigilega mynd og ev Evrópusvæðið og ef svo yrði að þá gæti það meðal annars haft í förmið sér e, meira atvinnuleysi eða meiri söblur í, í atvinnuleysi og mér fannst það fremur slæmt og þykir enn og, og það var svona það sem að gerði útslægið kannski um e, mína afstöðu í þessu máli. Magnús, gerð þú kannski hérna gerir grein fyrir því hvaða hérna afstöðu þú hefur og, og hvað, hvað svona þú komst að henni? Já, ég er kannski ekki þeim hópur sem tilla sig Európa sinna með þetta svona eh, svona gamla stríslíkingin við á móti þeim sko, fyrir ekki bara metið stöðuna bara út frá eins og hún er í dag uh, kannski alltaf verið á þeirri skoðun Íslandi eigi heima í hópi Európu þjóða þó svo kannski hafi ekkert alltaf verið neitt sannfærður um að Íslandi eigi heima sérstaklega á góðarastífumbilinu menn að það gekk vel og það var ekki nástað til að breyta að því ég held en svo kom náttúrulega hraunuð og þá kom við í ljós hversu rosalega vanmáttugt Íslandi er kakvart umheiminum og hræringum á allþjóða vettvangi og þá horfum við kannski sérstaklega til krónunar og hang neytenda krónan er náttúrulega hefur aldrei verið í jafnvæg við hefum búið óðaverbolgu í áratvíi og ég held að þessi tæljandi á fingrum annara handar þau ár sem hafa verið verbolga í einsta átölu um, og svo náttúrulega bara fyrir almenna neytendur þá held ég að það sé mikið framfara að skrifa ganga í Európa-sambandið, bæði hvað var neytenda vernd og, og svo kjör neytenda Þessi rauksemt uh, eh, maður heyrði hana svolítið í kringum hrunið að uh, þegar við vorum svolítið í sjokki uh, eh, þjóðinn, hvernig hafið gengið og krónarhundi og stjórnvöld uh, eh, hriðið til fæls og bankakerun alltaf hvarf maður sá að það var ákveðin svona uppsveifla hjá þeim sem að voru hlindir aðild þá Síðan hefur eiginlega tventgerst að þetta varð ekki jafn slemt hjá okkur og við óttuðumst í oktober 2008 slæmt og það sé slæmt og ekki er ástæða til að draga fjöður yfir það. En hitt hefur líka verið að gerast eh, sem hérna bregður svolítið öðru ljósi á Európusamfatið eh, og þá er ég að vísa í stöðu Gríklands og umræðanum eh, Evrusvæði sem er þá kjarnasvæði Európusamfatið. Finnst þér ekki sko Magnús staða Gríkland svona að gefa tilefni til og hvernig svona þeir svona reykja svolítið, reykjast svona undan veðrum og vindum, þeir fá ekki svona mikla aðstóð hjá bræðarþjóðum í Európa samvætturu finnst þið ekki afstæð til að endurmeta þessa afstöðu sem þú nefndir áðan í sambandi við sko að eiga enga vini og, og geta ekki, ekki átt vísan stuðning stóra þjóða? Ég held að vandi Greiflands staði fyrst og fyrst af því að það hefði búið að vera óstjórnum í marga ára og tíu, þeir voru að feila eh, milljara reikninga og þess aftar, það hefði búið að vera spilling og, og þess aftar já, óstjórnum í kerfinu hjá þeim og vandamál þeirra staði fyrst og fyrst af því en ekki efrunni að því til Um, ég held líka að vanváttur Íslands hafi sérst best bara til dæmis í æsumálinu öll Norðurlandin yfirgá Ísland í æsumálinu og það stafaði yngöku að því að hagsmunni þeirra lágu með ESB en ekki okkur Já Mér finnst aðtækksvert að, að eh, ég heyr ekki betur en að, að eh, það sé svona gældmiðlsmálin sem að, sem að eh, sé viss líkil að þeirri afstöðu sem þið tækið og þið komist að þveröfuri uh, niðurstöðu Eh, það er eh, Þú nefnir það Stefán Jóhann að, að eh, hagsveiflunar hér á Íslandi þær séu svo ólíkar hagsveiflunum inn á eurusvæðinu að, að þér finnist ólíklegt að, að euran hendi okkur. Nú Magnús, þú nefnir, þú nefnir óðaverbolgu, langvarandi óðaverbolgu á Íslandi og, og, og við, við kennum marg okkar krónunni um það þessum smáa óstöðu að gjaldmiðli e, Haldið þessi mögulegt að, að sko íslenska hagsveiflan stafi meðal annars af gjaldmiðlunum? Nei, ég held að það sé uh, sko uh, að sáleitu leiti heldur séð að fyrst og fremst hinnar undirliggjandi aðstæður í hagkerfinu uh, það hvernig um, hagkerfið er samansett, hvernig gerðin er við erum háðu fiskveðum og fiskverði meira heldur en Európu þjóðurna til dæmis. Þannig að það eru aðrar aðstæður sem að ráða hagsveiflunum og, og þar má reykja til undirlikjandi aðstæðana í hagkerfinu, hagkerfinu en ekki gjaldmiðelsins sem slíks. Og eh, ég er alveg sko samfala því að þetta hefur verðbólka verið meiri og sveiflikjandari hér heldur en við annar staðar. En það breytir því þú ekki að, að eh, hagsælt hefur verið með mesta móti hér og við hefum verið í topp 10 frá 1980 alveg fram á síðustu, síðustu ár hvað, hvað það var þar þannig að e, fólk hefur, það, hefur haft það mjög gott hér á landu jafnveg þó að það hefur verið talsi verðbólka og, og, og það hefur sagt, gengið á virði krónunar sem slíkrar. Nú síðan varðandi hérna það sem er að gerast í Greiklandi að þá eh, held ég að sko, ein megin ástæðan fyrir því sem að þeirri stöðu sem það eru uppkomin og jafnvel á Ítalíu, Spáni og, og viðar er svo hvernig staðið var að myndun uh, hérna, efnahags- og myndbandalas Evrópu og síðan sagt, eh, þegar Evrón verið tekinu upp. Eh, þá eru ymsi sem vöruðu við því að fara í þennan leiðangur án þess að það yrði miklu meira, eh, meiri samvenna í ríkisfjármánum. Það var ekki gert og uh, það verður svona að koma dægin að, að, eh, að lausung í ríkisfjármálum til þess að sjá gríkjum hafi, hafi valdið þeirri stöðu sem að, sem að þeir eru konur í eh, en eh, til þess að þá að bjarga Európusambandin eins og sem við erum að tala um núna að þá telja eins er að það verði að eh, koma á einhvers konar sameilegri stjórn á ríkisfjármálum en það er eins og er mjög mikil anstaða við það víða og ég er hrettur um að það muni, muni ekki takast þannig að Eh, það sem er að ræða með um Európusambandi núna og Gríkki sko, það er að Gríkki fær út úr efrunni og kom inn á einhverju öðru gengi til þess að sé að það eh, bjarga þeirra efnahag betur. Að vísu er, er núna Európusambandi og alltaf gældir í sjóðun að fara inn með björgunapakka eftir því sem að virðist. Eh, en, en þetta vekur líka spurningar með þróunin á efru svæðinu öllu, sko, hvort að nýríki farið þarna eitthvað inn á næstunni með að við hvernig þróunin hefur verið Eh, og, eh, og hvernig þetta kemur til með að, eh, að þróa skort að á endingu geti það orðið þannig að það verði fyrst og finnst fáinn kjarnaríki sem verði með Evrópunum vegna þess að aðstæðir eru þannig að það hendar þeim en það virðist ekki henda sama skapi þessum jæðaríkjum eins og þessum pigslöndum sem að svorustundu köllu Portugal, Ítalija, Gríkland og Spátn og reynda Írland líka það sem söpur hafa verið miklu meiri bæði hvað varðar verbolgu, atvinnuleysi Eh, afgang á viðskiptajöfnuði, ofnböru fjármálum og fleiru og fleiru þannig að löndin þar hafa verið að á jæðarsvæðinu hafa verið að þróast frá kjarnaríkjónum og ég veit ekki hvað sko hvort þetta hendi fyrir okkur endilega verið að ganga inn í bandalag sem er á svona mikillir ferð eins og, eins og þetta bandalag er núna um, Já, þú nefnir, nefnir Pixlöndin hérna og það er náttúrulega ekkert að deilum það að þetta er hópur ríkja innan Európsæðisins sem er í meiri vandraðum eh, en, en eh, hinríkin eh, telur þú að það sé Evran sem er að valda þessum ríkjum vandraðum eða telur að það sé einhverjar aðrar ástæður sko eins og til dæmis þú nefnir lausungi í ríkisfjármálum, það er óumdelt náttúrulega gríkir hálfpartin svindluðu sér inn í Európsamstarfið mm -hmm. þeir, þeir sínd ekki all spilin sem að þeir hafða á hendi Uh, og hafa verið í svona hálfgjörnum blekkingarleik síðan uh, heldur að heldur að sé efran eða heldur að sé eitthvað, eitthvað, eitthvað annað sem að er að valda þessum vandraðum Sko, uh, það er aðildin að myndbandalæginu sem að veldur að hluta til þessum vandraðum vegna þess að aðildin að myndbandalæginu hefur gert að verkum að lánsafismat á skuldum eh, gríska ríkisins hefur verið miklu hagstæðri heldur en eðla og þannig hafa þau geta fengið hagstæðari lán á læri vöxtum og svo framvegis og, og geta þannig út eh, hérna sín ofnberu ofnberu fjármála einhverju leiti þannig fyrir utan náttúrulega þetta bókaldsvinn sem að tala er um e, þannig að eh, sko og þetta er, þetta, þetta er vel þekkt í umræðinu sko að, að, að ríki sem að standa sig einhverju leiti ver þeir njóta gósa því að vera inn á þessu svæði njóta þess tröst sem að Þískalandværi og Fraklandværi og svo framvegis og fá þessna hagstæri kjörægjum sem leiti þannig að það, það, það verður uh, þannig að, að, að þau verða ein, einhvers konar sníkil inn í þessu, þessu samstæri Er þetta þá einhvern nátt sambarilegt við það? Uh, við sjáum matsfyrirtæki meta, meta Eurulöndin mjög, mjög svipað þó það sé nú ekki sama lánshæfismat á, á þeim öllum og hafi náttúrulega kannski skilið meir og meir á milli núna eftir eftir hrun og eftir þessi vandraði komu mm -hmm. við náttúrulega höfum dæmi fyrir framann okkur með það að matsfyrirtæki mátu íslensku bankana uh, gríðarlega hátt og uh, gerðu þeim þar með kleift eh, að afla sér ódís fjár og, og stækka mjög mikið það er náttúrulega ólíklegt að matsfyrirtæki höfði sér með, <laughs> með sama hætti í, í framtíðinni, það er allir búinir að fá dýrkjöfta leksju heldur, heldur það meira aðhald markaða muni, muni stuðlað meiri aga eh, innan eru samstafsins? Ég held að maður hljóta að læra eitthvað af þeirri reynslu sem að, sem að fengin er og, og hérna e, það verði annars konar og meira upplýsingastreimi e, á, á þessum mörguðum til þess að koma í veg fyrir e, e þessa hluti sem þú ert að tala um Eh, auk þess náttúrulega sem að verið er að, að vinna því að breyta fyrirkomulegin það þarf að breyta eftirlitskerfinu í Európa-sambandinu spurning hvort að það þurfa að breyta þessu úr þessu þjóðlega eftirliti sem þetta er þannig sem hefur að holfa niður á löndin og reyna að taka upp samiðilegt eftirlit á þessum mörkuðum Þeir eru að því núna sko það eru konar tillögur í Brussel allavega eh, sem snúa að innistæðu tryggingakerfi banka og, og og eftirliti með, með fjármálastofnunum að gera það á, á svona eh, svæðislevel en ekki þjóðríkja mm. level. Jú, er það ekki sko að eh, menn er að óðum að sjá það eftir eh, gríska harmleikin að þá verður Európusamandi það mun breytast, það mun annarkort eins og Stefan sagði, Jóhann sagði að þetta mun kvarnast og það verður einhver kjarnaríki sem sjá um þetta eða að verði auknar sameilar heimildir til að stýra ríkisfjárbálum Ég hugsa sko að eh, það eh, verði ár, eh, að, það muni líða mjög langu tími þá getur menn lenda þessu máli, þetta mun vera í lausu lofti tölvöld lengi. Hagfræðingar hafa bent á að skuldavandi sem verður að takast á við núna beinist af því að fjármagna skuldir sem að spurning er hvort að geti verði greittar og þá er þessi umræðu hvort að greiki verða gæltrúta. Þeir hafa bent á að undirlegjandi er töpuð samkeppnisæfni meðan að öfran hefur verið við líði þá að þjóðverjar markvist bætt samkemsæfni sína á kostnað annar meðal annars söðra Európríkjana. Þannig að þó að menn myndu hérna bjarga Greiklandi með svona rettingu sem er verið í gangi að þá er til lengri tíma litið sko uh, eh, spurningu um samkemsæfni sem í gamla daga þegar hver þjóð hafi sína mynd hefur bara verið leist þannig að, þjóð, að myndin fjall rétt að svo íslenska krónan og hún er núna að hjálpa okkur upp úr aldudalnum meðan að efran heldur öllu járgreipum og þá er að tala um innri gengisfellingu í þjóðuríkjunum þar sem að menn sennilega fara í launatakstana og segja núna þarf þetta að lækka um 20-30% og það er óheyrilega erfitt maður bara getur séð að við skoðum aðstæðu hér á Íslandi sem höfum nú ekkit verið með launataksta meittlaði stein að fara hér inn og fara niður skrifa launataksta eins og nefnir 20% það er bara ekki gæli. Já við náttúrulega við náttúrulega lækum laun hér á Íslandi um 50% Ég er að segja það, með fall, falli krónunar 1, 2 og 3. Það er bara vegna þess að við erum búin að loka okkur af að við verðum lítið vörfiða, það er elita sem að, <laughs> sem að stunda samskipt við önnu land Ólega, ef ég og þú myndur núna stíð upp í flugvel að við séum búið að loka bankunum en við gætu nú farið og fengi gjaldir til að svona innan hólir að marka til að skemta okkur hérna helgarferð í Brussel eða Paris eða einhverstað annar stað þannig að höftin er þó ekki meir en svo En þú þarfst að framvisa farsulu til að kaupa gjaldirinn Já, ég er ekki gammal maður ég man eftir því að maður þurft að fara bakt held að leiðina til að fá einhvern gjaldir en maður ætla að vera lengur heldur en viku tíu dag úti þegar maður hafa fyrir 20-30 árum Við þekkjum þetta, við kunnum þetta, þetta er ekkit vandamál Þetta verður í einhvern tíma, svo lagast það það, það tók náttúrulega það tók, það tók áratvíi svona rúna tvo áratvíi að komast út úr þessu og við, við erum komin aftur inn í þetta Ég trú samt ekki að menn fagnir þeirri stöðu sem er komin upp að þessu er komin aftur í haftakerfi og að þurfa að framvisa skilríkjum á hann og köpum gjaldiri ég geti nú verið að tala það framför Nei, það er ekki framfyrir, þetta er vörd sko samfélags og eitthvað þurftum við að gera sko, við getum verið sammálum sko eða ósamálum sko hvert við erum að stefna en ég held sko í það stóru heila hvernig við tókum á því eftir hrun að það hafi svona blessunarlega sko með efnaðarskerfi að halda því í gangi en bankan er hrundu en daginn eftir gáttum við notað greiðslukortin okkar það, það var afreg út af fyrir sig það var afreg út af fyrir já. sig og það hefði náttúrulega ekkert með krónun að gera Nei, nei, nei, nei, nei bara svo setjum sko, málinn í eitthvað saman Ég, ég, ég tek sko. hatt minn ofan, ég geng stundum með hatt tek hatt minn ofan fyrir þeim sem að, <laughs> sem, að, sem að tókst að halda greiðslumilunni á Íslandi mm. í gangi þrátt fyrir, þrátt fyrir hrun bankakerfis en Magnús, segðu mér uh, ef þú, ef þú horfir, horfir á þetta uh, Hvað, hvað, finnst, hvað finnst þér um, um til dæmis eh, þessi rauk að, að það sé krónan uh, sem, sem lækkaði eins mikið á raunbyrvitni og það sé sveianleiki hennar sem að, sem að sé að auðveld okkur leiðina út úr, út úr þeirri kreppu sem, sem að við erum í? Hver er þín skoðum? Eh, það er enn hálfgjör mókum í Íslensk heimil að segja að krónan sé að bjarga okkur, menna fólk var með húsnæðislán bílalánd í erlendri mynd og sem fór langlega með að koma þeim að göduna eh, verðlag allt saman hefur snar hækkað einmitt út af hrunni krónunar þannig að almenningu finnur best á sinni buttu hvernig hvað áhrif krónan hefur haft á þeirra hjör þannig að alltaf sé að krónan sé einhver bjargvettur ég get ekki sé að meirhviti almenns geti tekið undir það Það fælst ekki á Magnús að, að ef þú horfir fram hjá heimilunum skuldum þeirra sem er jú sko valfrálst, það var enginn sem að sagði við heimilin núna skulið taka eins mikið af skuldum þeim mögulega getið og helst í ellendur mynd, þetta var valfrálst. Það horfið framhjá því og lítur að efna hans kerfið. <clears throat> Nú ertu farin að tala eins og hagfræðagur. <laughs> gefum, okkur en, gefum okkur að heimilin sé ekki til, hvert er þá vandamálið? Nei, nei, sjáðu, sko. Við meðum ekki minna... blanda ólíku sama sko, það, það, við, við, við búum við og þið voru sjálfur núna á þann að tala um sko, að, að höft sé að hann er vonda allt í lagi, þá höfum við þetta frálstofið eins og hefur verið og þá tekur fólk ákvarðanir. Margir, 20-30% íslenska heimila, tóku ákvarðanum að skuldsetja, skuldsetja sig um of og í erlendri mynd. Það var enginn sem sæði um að gera það. Hver var valkosturinn? Var það ekki verðið? Íslensk króna. Ég tók allir mín lán í íslensku krónu en það aðdáðandi hennar alveg hérna út í eitt. Og svo lendum við þessu hrunni, eða þetta hrun kemur yfir okkur. Og þá er það spurning, sko, er krónan að hjálpa okkur í hruninu eftir að það kom eða ekki og auðvitað er hún að hjálpa okkur því að sko við snar mingum innflutning við snar augum útflutning bæði í formi ferðarþjónustu sem við seljum til útlanda og svo hérna seljast eh, íslenska vörur eh, hæra krónverði elendis þannig að íslenska krónun mun hjálpa okkur úr greppinni og gera hana bæði ekki einn stjúpa eins og nefnilega orðið og miklu skamminnar. Það var kannski líka bænt að það sænska krónu hjálpaði svíum en hún fjallum 10% hún hrundi ekki þannig að það er spurning hversu sveigir Stefán Jóhann er einmitt mentar í Svíþjóð og, og er það ekki rétt hjá mig Stefán að, að svíjar eftir að hafa hort upp á efruna taka sinn dans að þeir eru að herðast í afstöðu sinni að halda sænsku krónunni Já það er verist allavega ekki vera mikið reymingi þá veru að, að þeir tanki upp, upp uh, hérna efru eh, ekki samkvæmt þeim uh, fjölmennum sem ég er fylst með En auðvitað er þetta margþætt vandamál og, og, og það veit að svolítið rétt að, að fallgrónunar og það hvernig eh, það hefur áhrif á, á eh, erlend lán heimila og svo framvegis svona bílakaup og... Ekki bara erlend heldur um þá verðtri lán líka? Jú, jú, líka í, í gegnum verðbólguna. E, það hefur auðvitað slæm áhrif fyrir, fyrir, fyrir fjölskyldur í landinu en það er einmitt þess vegna til þess að verja þessar fjölskyldur sem gjaldirisöftin eru sett á til þess að koma í veg fyrir frekari lækkun á, á gengi krónunar og, og, og stula þannig að því að, að staða þessara fjölskyldna og fyrirtækja verði ekki verri heldur en, heldur en þó er. Á hinbóinu þá má minna á, sko, bálkonaðins inn og það að, að, að mér minnir nú að það komi fram í, í e, þessum samkómalaspapýrum á milli íslenskara stjórnvalda og alþjóðu gjaldir í sjósins að það er algjör skilir í fyrir því að e, við náum að e, E, afla það mikill að tekna í viðskiptum við útlönd að, að við getum greitt niður okkar erlendu lán það er algjört skýlir því að gengi krónunar verði ekki of hátt þannig að tildurar að látt gengi krónunar e, svona næstu missirinn og jafnveil árin það er eiginlega forsenda fyrir því að e, við getum greitt af þessum erlendu lánum sem við erum að e, skuldmynda okkur til að, til að greiða e, og þess vegna er náttúrulega þó að krónan sé náttúrulega og gengi hennar eh, getur komið illa við suma þá eh, er niðurstaða þessara aðila stjórnvalda í raun og veru og allt hefur gældir í svonsins að það sé heppilegt að hafa e, sjálfstæðan gældmiðil sem getur þó e, sveiblast e, að þessu leiti þannig að við getum greitt af okkar skuld. Þú ert að vísa til þess að, að ef krónan hekkar á um mikið þá hefur það áhrif á, á viðskiptaujöfnuð Eh, sem afturverði þess að við getum ekki eh, staðið skil af okkar, eh, okkar erlendu skuldbindingum. En Stefán Jóhann, hefur þú trú á því að krónan muni einhver tíman á næstu tíu árum vera hér stöðug án hafta? Það er nú erfitt að, að gerast mikil spámaður, spámaður en ég, jú, ég trúi því að við komumst út úr þessum höftum Eh, nákvæmlega hvenar, það vitum við ekki, það planið er núna að við séum inn í þessum höftum meðan að e, við erum í ákveðni samstarfi við allt því að ekki allt er í sjóðin og, og, og við eh, minnir að, að, að menn sjáum svona fram á sveitnipartinu næsta ári allavega að, að svona þeim ljúki kannski ekki alveg að öllu leiti fyrir en það ájapil þó að það verði stíin einhver skref e, í áttina að taka eitthvað af þessum höftum af. Fyrsta skrefur hefur verið tekið það er að segja að leifa innflæði á, á, á fjármagni eh, en eh, svona hvernig þetta þróast það er, það er náttúrulega ómögulegt að segja en, en, en ég held að innan ekkit allt om um margra ára þá, þá getur þetta verið komið í jafnvægi en, en þá þarf náttúrulega að eh, vera búin að eiga sér stað ákveðin umræða um peningastefnuna, hvernig hún eigi að vera við erum að vísu búin að sækja maður um alltaf Európusambandinu en við vitum alveg hvað skilir, skilir við þurfum að uppfjalla til þess að komast inn í efnahars og, og myndbandalæð og það er ekki útlýtt til að komast hangað í bráð þannig að við þurfum allavega eitthvert millistig eh, ef svo færi sem ég vonu náttúrulega ekki að við farum inn í, í, í Európusambandið og, og, og stemdum að því að taka upp Európ Þannig að það þarf að huga að peningastefninu og það er náttúrulega verið að vinna því eh, þessi, þessa mánuðina að, að, að finna leiðir sem að taka við þegar það gældir að söktum linnir. Þannig að það eru auðvitað ákveðin að óvisa í þessu eh, eh, og, eh, en ég eh, trúi því að við getum haft okkar gældmiðil áfram en, en það verður kannski ekki alveg með sama fyrirkommalagi umhverfi og við höfum í dag eða höfum haft síðustu árið. Já, þetta, þetta er aðdeklisvert. Sko. Ég, ég veldi fyrir mér uh, hva, hver, hver þar vaksta munurinn til dæmis að vera millir Íslands og, og nágrannaríkjana til þess, að, til þess að krónan sé hér stöðu. Þetta er ægilega mikið línudans því að ef vextet eru er og, og lágir þá, þá uh, vitum við hvað, hvað gerist og við, vitum, við sáum líka á síðust árum hvað gerist þegar vextir eru mjög háir þegar það er kvöttu til vaksta munna viðskipta og styrtu krónuna sem, a, sem aftur ítti undir útrás og þenslu eh, hér á landi. Hefur þú eitthvað veltið fyrir þér? Já, það er náttúrulega alltaf einhver vakstamunur á milli uh, eh, gjaldmjöla svæða og, uh, og uh, það er bara kannski bara partur af staðnöndu lífsins að, að við þurfum kannski að, að bara taka því að, að hér geti orðið einhver vakstamunur Það er sérstaklega einhver fórnarkostnaður í hæri vöxtum sem þú álítur ásætanlegan. Já, til sko, þess að, sko, til, til þess að halda uppi fullir sko, í atvinnu og, og hagsald sko. ég tel að hagsauðlan í Breitlandi og, og, sko. og hérna og Evrópusambandunum væri svo líka þau gæti ekki verið með samílega mynd Breitar er nú óðarlega erfitt að vera samílega eitthvað með einhverjum sko. <laughs> ennú bara þannig Ég tel bara að ef Ísland ætlar einhver tíman að vera aftur opið markasakir þá er henni getu ekki Við sáum hversu erfitt að vara að stjórna okkar eigin peningastefnu í kóðarinu við í rauninni Íslands stjórnvöld höfðu engin tæki til að hafa áhrif á gengi krónunar og peningastjórnunni var í rauninni ekki höndum Íslands stjórnvölda heldur alþjóða markaðarins og ef Íslanda ætlar einhvern tíma að feta eftir að þá brauta að fara bara á alþjóða markað að þá er það ekki hægt með krónunni. Jú, við hefum eftir að sjá sko eh, á nefa tölvöra breytingar á allþjóðamarkaði. Eh, ég meina það var ekki Ísland eitt sem lendi þessu hrunni, þetta var austanhafs og vestan og menn eru svolítið að hugsa allþjóðamarkaðin upp á nýtt. Við veitum ekki alveg hvað kemur út ur því en það er auðljóst að það eru sterk öll sem að segja sko þetta gangi ekki svona lengur að þetta frelsi þar sem enn geta flutt stóra sumur einfallega á millihagkerfa til að leita eftir bestar ávöxtun því að það er svo mikið ójabæði sem fylgir þessu og þess vegna er verið að tala um að setja hérna skatleika svona fjármænsflutninga þannig að við svona almennt mun allt í að hagkerfið sko færast á, nær, nær einhvers konar höftum eða stýringu sem var ekki. Þetta er nú ekki, þetta er nú ekki eitthvað náttúrulagmála þetta þróist í þess átt, umræðan fer, fer út úr um víðan völd uh, um þessi mál ef þetta fer í þess átt sem þú ert að uh, spá þá náttúrulega blasir við að, að, að það verður ekki mikil uppgangur í, í heiminum á komandi árum Nei Það er alveg ljóst að það þarf að, að huga eitthvað að þessu, þessu umhverfi, þessu markas umhverfi og, og það ríktir í stóðum markaðarins ekki bara hér heldur, heldur viðaskvar annar staðar og, og, og hérna e, Við erum ekkert lokað að hagkerfi, ég menn við höfum okkar útflutning og innflutning og getum stunda okkar viðskipti Það sem hefur náttúrulega breyst er fyrst og fremst í kringum fjármálamarkaðin og það er ekkit bara hér heldur, það er, það er viðaskvar annar staðar í, í kringum okkur, jápil þó að e, eh, raunir það hefur verið starra hér á landi heldur en, heldur en við annar staðar, e, að þá virkar kerfið svona nokkur neginn, jápil þó að það högti á ymsum sviðum, en það er náttúrulega bara, við þurfum bara að taka á og vinna okkur út úr því og, og það vona ég svo sannarlega að Íslings stjórnvöld og átíða gældur í sjóðunum geti gert í samningum. Ef ekki að eh, tagla, taka hagfræðumræðina og fara aðeins á þessa pólitísku og meira heimavöld. Ég með í huga til dæmis uh, eh, skoðanakonum sem að Magnús var að stúdira frá hjá stjórnendum hérna, íslenska fyrirtækja. Þetta Já. var ekki glæsileg útkoma. Ekki fyrir aðeldarsinna þar að sjá, mjög glæsileg fyrir mig. <laughs> Já, hann kannski félsóti í skuggan af í rauninni skjálfileg útkomi ríkistórnarnar en jú það er vissulega það er kemur svolítið, svolítið óvart því að ég hérna persónulega myndi ég ekki vilja stýra íslensku fyrirtæki með íslensku krónunni þannig að það er kannski spurning hvað ef þeim hefur búið bara af alkosti hverju þeir hefur verið Já, En hvað heldur að stýra? Nú er sko, hvað, 54,6% stjórnandi íslenska fyrirtækja sem sannkvæmt þessari kvarnu sem að viðskiptaflæði byrti sem eru andvið því að við gangum með ákvæmsamöndið. Samfélkingin hefur svolítið keirt á þetta þegar hafi atunlífi með sér mm -hmm. þeir hafa ekki atunlífi með sér í Európu Ég held í rauninu Ísland er að það stórn hluta inn á innri markaðanum að fyrir, fyrir íslensk fyrirtæki þá breyti aðildin sem slíka ekki miklu Meina, þetta regluverk hangir yfir en um hvort þið er þannig að ég held að miklu frekar þetta sé bara pólitísk samfæring stjórnanda heldur en eh, reksturlega fásendur Já, en myndur ekki meta að svo að þetta var orðið mjög þungur róður fyrir eh, ríkistjórnina sem er klófin í málinu að halda þessu til streitu Jú, í raunni og mín persónulega skoðun er svo að það hefði aldrei átt að fara í þetta mála að þess að hafa sjálfstæðslokki með það er vita að ef við förum ekki nýja e spjörnum að sjálfstæðslokkurinn styði við það þannig að að því leiti er þetta jú missefnaða leiðingur Ólaður, þú ert innabúðað maður sjálfstæðisflokknum, ekki? Þannig aldrei síðan ég var það Já, <laughs> marga góða vinn í sjálfstæðisflokknum og reyndar öðrum flokkun líka Er það kringu 20% sem eru lindir? hvað séru? Myndurum þetta að það er svona 15, 20% eh, sjálfstæðismanna sem verður lindir engangur? Eh, það fer eftir því hvernig þú skilgrinni sjálfstæðismenn. Uh, ef þú skilgrinni sjálfstæðismenn uh, sem þennan hóp sem hefur í gegnum tíðan að kosi sjálfstæðisflokkin, þá er miklu starra hlutfall sem að sem að stiður aðelda Európa samhandinu. En það var átt sér stað svona einhverju þjóðflutningar í íslenskri pólitík og ég held að, að mikið af gömlum sjálfstæðismannum skilgreinir sér ekki lengur sem sjálfstæðismenn út af uh, eh, afstöðuflokksins í erupmálum. Það samaskapi geti trúað að, að, að jafnaðamenn margir hverjir sem, að, sem eru andu í uh, eh, aðelda erupasambandinu samsvarið sér með sjálfstæðisflokknum í dag. Uh, en við ættum kannski að halda þessari umræðu áfram eftir stutt auðlýsingar hlið vegna þess að við verðum nú einhvern veginn að borga fyrir þessar útsendingar. Útvarpsaga á Selfossi FM 99.1 Já, góður hlustendur, velkomin aftur í ESB, neiða já. Eh, Páll Viljánsson og Ólafur Arnarsson eru með góða gesti. Það er Stefán Jóhann Stefánsson, hagfræðingur og Magnús Geir Ejjólfsson, bladamar á pressunni. Áður en við fórum í auðlýsingar, þá vorum við aðeins að byrja að tala um, um pólitísk ástandi hér innanlands og eh, meðal annars nýja skoðanakönnun viðstaflaðsins um afstöðu til Európa sambandsins. Nú, Páll, þú varst að, þú varst að velta fyrir eða hvort það væri kannski 20% sjálfstæðismanna sem væri hlindir aðildað að Európa-sambandinu. Það, það má vel vera að það sé, sé svo prósenda sem í dag er það. Ég, eins og ég nefndi fyrir hlið þá, þá held ég að það sé tölur reyfing á fylgi íslenskar flokka. Það er reyfing millir sjálfstæðisflokks og samfylkingar, sjálfstæðisflokks millir sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks líka og, og náttúrulega millir samfylkingar og, og vinstri græna nú helstu bandamenn í íslenski pólitík í dag virðast vera eh, vinstir grænir og, og sjálfstæðarflokkurinn það hefði nú einhverjum þótt sagði til næsta bæjar einhver tíma en e, mér þetta er gaman að, að heyra ykkar álitt e, eh, Stefán Jóhann og, og, og Magnús Geir e, á því hvað, hvað er það sem að þið haldið að móti afstöðu Íslendinga gagvart aðild að Európusambandinu. Nú hefur, nú eh, hafa skoðanakannanir síðasta einu og halv árið, það er hafa breyst mjög mikið og mjög, mjög það voru orðið róttakbreyting frá því að það var, það var mikill stöðningur við aðildarumsón yfir það að nú verist vera mikil andstaða eh, við, við aðildarumsón og, og aðild. Eh, Stefán, hvað, hvað heldur þú að, að sé, svona, sé, sé ráðandi í, í þessari þróun? Það er alveg svo fjölmart sem <clears throat> getur mótað afstöðu manna til málaflokk sem er í raun og veru svo viðamikill og, og, og marg þættur eins og, eins og þessi aðildarmál varandi að Európusambandið er. En ef við kannski lítum bara á, á hérna það sem gæti verið reyfivaldurinn núna þá er það kannski fyrst og fremst um, hérna E, samskiptin við breyta og Európa-sambandið og hollendinga og, og kannski alþjóða gældur í sjónu líka sem hefur kannski magnað upp andstöðu af, af þessu tægi e, síðan getur verið að, að, að ástandið í Európa-sambandinu sjálfu hafi eitthvað með þetta að gera ástandið á Greiklandi meðrafslöndunum og Írlandi og svo framvegis e, en en að öðru leiti er það náttúrulega svo fjölmart sem að, sem að getur mótað afstöðunni. Menna, í mínum huga var efst atvinna og atvinnuleysi þegar, þegar ég tók uh, þessa einurða afstöðu. E, möguleg þróin í þeim efnum sem að e, mér finnst skipta miklu máli. Ég trúi því að atvinnuleysi er það meira í Európa-sambandinu. E, síðan er það náttúrulega þessi líðræðisrök. Uh, við missum náttúrulega einhver áhrif Við minna á að, að til dæmis Euróski Sælabankin er mjög lókustofnun, það er, er lítil insýn, þú veist ekki hvernig atkvæður eru greitt eða, og það má ekkert eh, skýra frá neitin umræðu þar, engar fundagerði byrtar, eh, það er eitt eh, og fyrir auðvitaðnáttalega þessi pólitísku áhrif á laga umhverju og þess að það sem verður minni og, og fjarlægari. Það er þannig að það eru, eru fjálmargi þættir sem geta haft áhrif en ég held að það sem að breytir mestu núna er, er náttúrulega þessi samskipti við þessi ríki og það hvernig breytar til dæmis hafa komið fram við okkur á mjög fruntalega móta ég held að það skipti verulega máli eh, Magnús. Ég held bara að þetta einu og hálfu ár sem liði frá hrunnu þá er, hafa Íslandíka verið ringlaðir, svo litið hrætt þjóð og það er svona frjór jarðvögur populisma og ódýra yfirlýsinga og hluta að því var svo kvöldlega umsátuskenning að Ísland hafi fallið vegna eh, gjörða breyta og annara en svo kenning var reynir bara rakin í rannsóknarskýrla alþingis og niðurstaðan var stuttum alls og þetta var algjörlega heimatilbúið vandi og það þurfti hvorki ESB nefnir breyta til þess og annað kannski líka að uh, í rauninni hefur þetta mál ekkert verið kynnt þetta það er öll kynning á hvað þvelst því, því að ganga í ESB hefur verið mýflögum mynd en ég held finnst að vanta, finnst þið vanta einhverja, einhverja fórustu uh, frá já, uh, já, í pólitíkinni fórustu fyrir þeim sem berjast fyrir aðild, er einhverja berjast fyrir aðild í Íslands í raun og veru það er kannski gallina, það er mjög óvinsalt í dag í pólitík að vera berjast að vera með háara gröfur um aðild að ESB og þá kannski svona halda mennsi til hljés ég þeir kannski vona umræðan breyti svona smá saman og þá kannski fari kynningina stað þannig að ég held að það er eftir að breytast það, ég er eftir að koma meiri kynning og þegar kannski fólkjörinu sess niður og skoða hvað felsturinn verður lísu þá munir það breytast mm. Ég held sko að <clears throat> við gleifum einu í þessu ég lærta á mér af öðrum þjóðum sem hafa gengið í Evropasamhættið er sá að það þarf einhverja kníjandi ástæðu til að gangi inn. Ég ætla að segja ykkur frá hérna lítilli þjóð sem að uh, er veistrasalt og ég heitti tvo þingmenn frá þeirri þjóð núna nýverið e, frá Íslandi og ég var að ræða við um engangu veista í, í Európsamöndi og þeir sögðu það eru tværi ástæður megin, meginatriðum. Það er fyrsta lagi öryggi, það vildu tengast vestur Európa betur og í öðru lagi var það efnasástæður knýjandi ástæðu til að gangi inn við höfum enga slíka knýjandi ástæðu menn hafa bent á gjaldmiðlin sem mögulega slíka ástæðu og var reynd svona svolítið að, að, að, að kinda undir þeirra umræðin hún hefur svolítið fjarað út eftir sko að menn sáu að ekki er allt gott í Evrölandi að það er ákveðin vandraði þar og ákveðin svona hérna merkjum að, að það endur með einhvers konar uppgjöru og einhverjir græða því uppgjöru og aðri tapa en við höfum aldrei haft neina knýjandi ástæðu að ganga inn. Við erum á miðjöatlasafi, höfum átt góð samskipti í austur og vestur, vorum hersetin hérna og, og vorum með bandarískt herlið hér nær allt, eh, allar, all, all liðildisárin og, og svo staða hvar við erum og hvernig svona saga okkar er í þessu samhengi segir að ekki fyrir að gera normen munum við ganga þannig næstu áratvíðin. Erstu sammálað þessu Magnús? Nei, ég myndi nú kalla eh, stærsta fjármálrunnsögunari kníjandi ástæðu og það er einmitt til dæmis ástæðan fyrir því að Norrlöndi fórin á sinni tíma, það var bankakrísan á tíundu áratögnum það var eftir sambarlega kreppun um að hvað íslenska kreppan er mjög mjög dýbri En Svíjar og Danir og svo, hann er ekki viljað að taka upp efru? Uh, eh, Danir er þetta tengtir efrunni þannig að mm. það er kannski ekki það mikið mjög mjög fara hún er, hún er alveg bundin, bundin efrunni En svo eins og segir sko við sko. Íslendika þurfum líka að horfa okkar alþjóða samstarf og nýtt staðnendunum svo að bandargeminu við farnir og hafa í rauninu engan áhuga á frekara samskiptum við okkur það sýnir best að við höfum marg oft beða um að gera frívillansamning en við höfum ekki eins og fengið sör frá Washington þannig að áhugi bandargeminu á Íslandi er afar takmarkaður og ekki síst eftir að þeir byrja öllu sinu braski í miðjörðahafin eða í miðausturlöndum afsakið að þá er áhugin ánast engin og svo kannski aðeins til að komin á aðtunleysi að það sé alltaf herra aðtunleysi og ESB-svæðinu heldur nú Íslandi, það er ekkert lögmál aðtunleysi hefur verið lágt til dæmis á Norðurlöndum og annar staðar, þannig að það er miklu frekar hagstjórnar mál frekar heldur en eitthvað lögmál Jú, við höfum valið sko að forna myndinni eða, eða verðmæti myndarinnar en haldið sko aðtunistífinu háu, þetta er bara okkar leið sem við hefum farið, við eh, höfum haft það þannig mjög mjög lengi og eh, verðbólka hjá okkur, hún þýðir sko veist, ódýri lán og eitthvað að betla lán hjá bankarum og svona þegar það lítið til að því og, og, og borgar ekki allt tilbaka ekki fyrir en eftir verðtryggingin kom. En verðbólka í Þýskalandi því þýr væmarliðveldið uppgangur nazisma þannig að sko sama sko hagstæði, hagþróuninn eh, hefur gagn ólíka merkingu eftir hvað við erum. Við, við byggum til samfélag hér og nútíma vætt eh, velmjögunar samfélag eins og Stefan Jóhann kom inn á aðan Topp 10 öllum hagrannum mælikvarðum frá um það byrjum 1980 og við munum eins og þíska uh, eh, þingið sagðum daginn þegar við, eh, ef við skildum álpastatinn borga með okkur inn í Európusambandið af því að við erum ríkar en þeir að meðaltali. Þannig að ástæði fyrir okkur til að fara inn eru eins og ég sagði á þann, engar og hrunið sem við fengum yfir okkur er ekki sko vegnaða þrátt fyrir eh, Európusambansins, eh, ekki nema þýleitinu að, að við eh, blésum út bankakerfið okkur að við höfum aðgang af landsfér sem við hérna, gerðum út frá európska efnaðarsöðinu. Þannig að svona, því meiri Európa, því meiri vandræðum eftir maður eh, væri alveg sætt að segja. En það er náttúrulega varandi þessi mála, það er alltaf einhver óvisa í, í þessu. Við vitum ekki nákvæmlega hvað kemur til maður að gerast og það er engin sko lögumál sem eru eh, trygg eh, í eðlisfæraðilegum skilningi eða neitt því einlegt þannig að, þannig að það er alltaf einhver óvisa og það er einhverju kostir hér og einhverju gallar þar og svo framvegis en, en einhvern veginn reynum við að, reynum við að, að meta heldarmyndina og varðandi þá stöðu sem við erum í og, og, og, og pólitíkina þá sko eh, er þetta náttúrulega sérstatt hvernig að þessu var staðið með að sækjum eh, aðelda að Europa sambandinu, það var eitt flokkur sem að knúða annan eiginlega í handjáfnum til þess að samþykja þetta e, án þess að vildi þetta ekki og svo vild þjóðan þetta ekki heldur og svo erum við að ræðum að það sé ekki búið að ræða e, nógu vel um ímsa um þætti Európa-sambandsins e, eh, ég, ég myndi nú einhver tíman á það að menn hefðu ekki tiltekið þau samningsmarkmið sem að menn ætlaði að setja fram ég, það fara ákvæmlega lítið fyrir þessum samningsmarkmiðum að halvu þeirra sem að vilja fara, fara þarna inn en samt held ég að, að sko, það hefur verið talsver umræða um marga þætti uh, þessar Európa-sambandsmála og við vitum heilmikið um þetta við hefum mikið af sérfræðingum sem að vita mjög mikið um það hvernig hlutunir eru og, og svo framvegist þannig að það er ekki hægt að segja að það hefur ekki verið neinn sko, umræða að gagni um þessi mál en auðvitað sko, skiptist fólk á skoðunum, skoðunum og, og sömur vita mikið og aðri lítið og svo framvegis e, En, en eftir sem áður er sko, þessi málatilbúnaður í kringum aðildar umsóknuna e, mjög fátaglegur og sérkinlegur og það er endar, þetta minnir mér svolítið á á hérna það þegar við vorum sko fyrir hrunnið að reyna að komast inn í öryggisráðið og það var allur kraftur stjórnkerfisins laður í það að komast inn í öryggisráðið og, og meðan það hrundi hækkerfið og nú þegar við erum að reyna að koma hækkerfinu út úr þessu ástandi, reyna að bjarga málum að þá er stjórnkerfið undirlagt undir það að, að svara einhverju spurningum frá skrifunum í Európa-sambandinu í 2000-tali Magnús, eh, hvað, hvað, finnst, hvað finnst þér? Finnst þér Ertu sammála þessu að, að, að, að það sé, já það, það beinir kröftum íslenska stjórnkerfisins í, í ranga átt að vera í samlingavýraðum eh, eða aðeldarferðli að, að Európa-sambandinu á sama tíma og verum að reyna að vinna okkur út úr þessu, þessari fjármálagrísu? Nei, það er, ESB-aðeld er grunnurinn að efnahagstefnu stærsta stjórnmálfólks Ísland sem fekk, já, skýrt umbúð til að mynda stjórn í síðustu kostningum og þar alveg er þetta bara raukrætt framhald að samfélgingin fari í ESB virðaður. Það er svona náttúrulega annar mál hvernig þeir spilu úr síg, hvernig þeir reynda að vinna í fylgis. Mm -hmm. Þannig að, nei, ég, og það ég held að skert of mikið úr því að allt stjórnkerfið sé undirlagt að ESB aðild. Það eru er skipaðir starfsópar og, og, eh, og þeir sjáum þau mál, en stjórnkerfið funkar eins og allt annað hérna á Íslandi. Þannig að ég held að sé það er svo mikið sagt þegar það er sagt allt stjórnkjörið sundilegt að þessu Mér, mér myndi langa til að heyra ykkar álit á því nú kom, nú kom uh, fyrir nokkru þá kom skýsla framkvæmdastjórnar uh, eh, ESB skýslan til eh, ráðherraráðsins sem er svona álit framkvæmdastjórnarinnar á Íslandi sem, sem umsækjanda um aðild uh, þar komu fram náttúrulega ákveðin, ákveðin atriði sem kom ekkert óvart eins og eins og til dæmis að, að um, aðelda að Europasambandinu myndi kalla á breytingar á landbúnaðkerfinu hér, hér á landi og það myndi klárlega hafa í förmessi formlega breytingar á, á sjávarútarsmálum hér um, það kom hins vegar fram að, að Europasambandið horfir mjög til Íslands uh, og, og vil fá Ísland inn í stefnumótunar starf í sjáarhundusmálum. Það er aldrei gaman að heyra hvað, hvað ykkur finnst um, um þessa skýslu uh, frangandastjórnarinnar mm. Uh. og svona til dæmis það sem snýraði sjáarhundusmálum. Já, fyrst hvað var landbúnaðin þá segir bara þó fyrir hefði verið því að það þarf að gera rótaka breytingar á kerfinu og, og það er fyrir sig að það verða gerðar í tengslu við svo kallar verið uh, gattviðræður þannig að það er bara tímasvismál hvernig það var gert og ég held að þær breytingar í tengslu við e SBA, ég held, ég held að þær geti bara, bara verið jákvæðar ég allavega get ekki sé að þau eru rauk bændarsamtakana landbúna að leggja staf þegar það hefur í rauninni hverki gestininn að Európa samfattins og við erum að reyna að ná sambarlega samningum á Norrlöndin í landbúnaði og þar hvarta bændur ekki uh, hvað sjáurðum við var að þá uh, er svolítið tvískinningur að ríkistunum skulur reyna að breyta fiskveðikerfinu hérna heima og farið svo til Brussel og hampið sama kerfi þar úti þannig að en eins og segis sjáurtverðin í e- Evropasambandinu það kom út skísla í fyrrað með minnir sem sínir að Evropasambandi er að færa sig átt til íslenska kerfisins sem er en mörguleiti jákvætt og mm -hmm. það hefur verið talað um það að íslendikar geti lagt þar, mikið þar að mörgum ég held að það geti alveg gengið eftir Stefán Já það sem ég fannst eh, aðeinsverðast hérna, við þessu skýslu umræðana um hana eins og ég skildi hana var að, að það var eiginlega ætlast til þess að við breyttum að einhverju leiti okkar kerfi og fyrirkomalagi áður en að uh, viðræður eru, eru kláraðir eða jafnvel, jafnvel hafnar og það komir eh, verulega á, á óvart og, og myndum að ætla sko að það væri nóg að býða eftir því að við færum þarna inn E, eh, varandi landbúnaðin að e, þá hafa e, eh, bændasamtökjum nú svara þessu og þau hafa lagt í mjög mikla vinnu til að kanna stöðu landbúnaður og áhrifin af Európa-sambandsaðild hér og, og hvernig þetta við gengið fyrir sig erlendis farið í heimsóti Finnlands og, og, og viðar og þau eru mjög einhuga í því að, að sko ekkit endilega landbúnaður leggist nýður heldur að, að þetta myndi hafa mjög slæm árif á hag þeirra sem að stunda landbúna hér á landi og e, þannig ég sé nú ekki alla kosti við það þó að e, það myndi flæða hér inn vesmiðu framleitar afurður e, frá Európusambandinu e, við veitum að þurfum við náttúrulega að huga því að reyna að ná hagfæmni í þessu eins og öðru en en ég held að þegar okkur kemur, hann ekki gengið þess sérlega vel nei, uh, þegar kemur að verði með gleima því oft sko hvað Ísland er dreifbílt og, og, og svo framvegi sko menn taka það ekki oft allt með, með í reikningi þegar menn er að skoða verðróun á þessum þáttum hér á landi nú var þetta sjárótismann, það var það nú heil kapitil útaf fyrir sig sko og, og útaf fyrir sig ánægilegt að aðra þjóðir sko líta okkur sem fyrirmyndi í þeim efnum en, en en við meðan ekki gleyma því að það eru logandi deilur um sjávarútismálinn hér á landi og, og, og umræðum um fyrirkomala sjávarútismála er ekkit lokið. E, auðvitað vilja Európa-sambandslöndin fá okkur þarna inn því að þá stækkar sjávarútisvæði náttúrulega mjög, mjög mikið og þetta er líka partur í þeirra örgismála umræðu og, og svo framvegis. E, þannig, að, þannig að það er skiljanlegt að, að þjóðurna þar hafi, hafi áhugað að fá okkur með inn en á hinbóðin það má ekki gleyma því sko að, að eins og staðan er núna þá, þá er mjög mikil óanægja með sjáurúti stefnu Európa-sambandsins eins og við fengið að heyra frá skotum og írum og ymsum öðrum. Það sem að þetta er eiginlega svona auka afurð neðalega í, í stjórnsýslu keðjunni hjá, hjá þeim. Um, þetta er valla... Þetta er valla uh, eh, skilgrind sem, sem sko, tekjuskapandi aftunugrein þetta er, þetta er svona meira geytarætt hjá okkur já, þetta er svona byggðastefna einhvers konar já. þetta er eh, gjarnan uh, talið bara með landbúnaði sem, a, sem er nú ákveðin hausverkur í Európa-sambandinu og viðar og hvað ákveð myndi það hafa sko ef að aðalatunauður íslendinga sem við erum hvað stoltist af sem atunauði er svona til lengri tíma og mest, mestu vermaði sköpu þar fari inn í kerfi þar sem þetta er sko vandraðabart því að sko þó að við séum stór þá erum við sko 300.000 manna þjóð það eru stór þjóður eins og spánverðar sem er reysa við erum hins vegar við erum hins vegar stæsta sjáurútus þjóðin innan, innan Europasamans. En völdu áhrif sko fara eftir fólksfjölda en ekki eftir og, og kannski þjóðaframlegslu og þar erum við hérna 0,1% Já, reyni hefur sínt sig að það hefur aldrei verið í sögu Europasamans aldrei verið teknar ákvæðanir sem ganga bengt gegn þjóðarhagsmunum aðalda þjóða þannig að það er engin ástættur ætla að Ísland eru gleift í þessu samingi. Það verður gleift en það verður ekkit sko, eh, menn taka okkur ára tíu að komast á raunum sko hvernig það er að fá styrki í staði fyrir að standi lappirnar og vinna heiðal atvinnum. En eins og þeir eru oft teknar ákvæðanir innan erúðursambansins með hagsmunni stóru ríkjana í huga eins og til dæmis þegar að frakkar og þjóðverjar fengu að sleppa við reglur um, um ríkisfjármál vegna þess að þeir stóðu illa þarna upp úr, úr aldamótanum. Ah. Það er ekki víst að, að Lilluríkin hefði fengið að, að njóta sömu e, velvildar. E, eh, Gríkir myndu gerna vilja að fá sömu með þau núna eða vera í þeirri stöðu. Já, mena, Gríkir, Gríkir fengu nú, <laughs> fengu nú sína rundan þá þegar þeir komu inn, það var nú greinlegt að, að aðelta þauður Európa sambansins og, og Európa svæðisins, það er, það er svona, eh, það er sá í gegnum fingur sér með það að, að, að grekkir voru að, að voru að dilja fela sannleikan þá má ég alveg segja að, að Ítalija hafi óvart sloppið þarna einn líka því að þeir hefði ekki, sko ef að belgar hefði ekki verið með jafnmiklar ofinbæra skuldir og raunbar vittni þegar að var verið að taka upp efruna e, og þá hefðu Ítalir líklega ekki komist inn því að þeir flötu inn á því að, að, að, grikkir, nei, að belgar voru með það miklar ofinbæra skuldir mm. en, en hvað eh, hvað finnst ykkur hvað finnst ykkur eh, hver, hver eru næstu skrif hvað gerist næst varðandi til dæmis þetta aðildarferli sem að við, við erum í svona allavega hálft í kóru Ég held að lámskynslegast það er að við dræmum umsónum tilbaka og byrjum umræð, umræðin upp á nýtt með það fyrir augum að uh, bindast hérna samkominlegi að við hreyfum okkur ekki fyrir en að við erum búin að mæla stuðning þjóðarinnar í einhvern ákveðin tíma við aðild því að það er sínt sig að þegar þjóðir eru í þessum fasa sem við erum ef það er ekki lemjandi stuðningur í upphafi þá verður þetta nei og nei eftir að fara í gegnum hérna, þetta ferli það móðgar Evrópu og Evrópusambandið Ég held að það sé mjög varasamt að fara með stóru utryggismál í takt við skoanakannanir ég held að nú byrja bara viðræður og það er taka 2-3 ár og á meðan áttur að kynna málið og það áttur að vera reyfing á konunum þess að milli Stefan, svona í lokin við erum að vera búið með tíman okkar Já, uh, þessi vinsla heldur áfram í, í kerfinu hér og, og úti og, og uh, síðan verða einhver tíma móti því sem við fáum að heyra í fjölmjölum þetta, þetta er bara í þeim gangi Páll Viljámsson og Ólafur Arnarsson þakka fyrir sig við þakkun Stefáni, Jóhanni Stefánsinni og Magnúsi Geir Ejjólfssoni fyrir komuna. Verðið saman.